Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygładź. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygładź. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygładź. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygładź. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygładź. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygładź. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygładź. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygładź. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygładź. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygładź. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygładź. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygładź. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygładź. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygładź. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygładź. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygładź. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygładź. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. Push away. Shove off. Uniknij. Avoid. Steer clear of. Wycisz się. Become calm. Quiet down. Pochłaniać coś. Consume. Eat up. Zgłoś problem. Report. Flag up. Rozbudź. Stimulate. Stir up. Przemieszczać się powoli. Move slowly. Creep along. Poddaj analizie. Examine. Look into. Wróć do zdrowia. Recover. Bounce back. Wygłać. Make smooth. Smooth out. Odepchnij. push away, shove off,